Kemi filluar javën e kaluar me trajtimin e kësaj teme duke përmendur sa është kjo temë e rëndësishme. Dhe kemi thënë se ne në jetën e përditshme jo rrallëherë na ndodh që të mirremi me tema që nuk na përkasin. Kjo është më e pakta që mund ta themi. Mos them që mirremi me tema që dëmtojnë procesin e edukimit dhe formimit tonë dhe pengojnë udhëtimin tonë të mirëfilltë drejt Allahut te bareke ve teala. Andaj ne kemi nevojë që të inkuadrojmë tema të rëndësishme, madhore, të cilat kanë të bëjnë me besimin tonë, kanë të bëjnë me udhëtimin tonë drejt Allahut xhel-le xhelaluhu, kanë të bëjnë me qëllimin e krijimit, kanë të bëjnë me rolin tonë që kemi në kësaj bote. Dhe padyshim se këto tema i gjejmë në Kur'an. I gjejmë tek libri i Allahut te bareke ve teala, i gjejmë te udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur bëhet fjala për tema madhore, Tema që nuk duhet të mbeten vetëm në kuadër të pranimit të tyre, vetëm në kuadër të besimit të asaj që thuhet për to, por duhet që të integrohen më ngushtë në jetën tonë të përditshme dhe të jenë të jenë tema që ne në vazhdimësi bisedojmë për to, angazhohemi për to, i trajtojmë e kështu me radhë. Dhe këto tema në Kur'an janë janë prezantuar në forma të ndryshme, sikurse e kemi përmendur. Një nga ato forma që këto tema janë prezantuar është edhe betimi. Ngase kur Allahu xhel-le xhelaluhu betohet për diçka, kjo jep me kuptu se edhe ajo me të cilën Allahu betohet është shumë e rëndësishme, por edhe ajo për të cilën Allahu betohet është shumë e rëndësishme. Prandaj ne në këtë trajtim fitojmë dy gjëra me rëndësi. Ajo për ajo me çfarë Allahu betohet. Dhe kemi përmend se me çfarë Allahu betohet. Jep me kuptu se është e rëndësishme. Dhe çfarë mund të përfitojmë ne nga ky betim? Dhe për çfarë Allahu betohet? Kemi përmend se Allahu betohet kryesisht për katër tema madhore. E këto janë ato që ne dona me i trajtu inshallah. Edhe këto betime janë të shpërndara në Kur'an. ë qoftë në fillim të surave, po ka edhe brenda, brenda vet surave. ë unë sot do të filloj me një betim që është në fillim të një sure të rëndësishme, madhore, e që kemi nevojë me të vërtetë ta kuptojmë ta kuptojmë mesazhin e kësaj sureje. Sot do të flas për suren Yasin. ku Allahu te bareke ve teala në këtë sure betohet në librin e tij dhe betohet për të dërguarin e tij janë dy tema madhore libri i Allahut te bareke ve teala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë domethënie ka për neve ky betim dhe çfarë domethënie ka për neve domethënë ajo në çfarë Allahu xhel-le ve ala betohet dhe për çfarë Allahu xhel-le xhelaluhu betohet Dhe në kuadër të saj ka disa ajete tjera të bashkangjitura kësaj që janë pjesë përbërëse e këtij trajtimi sonte me lejen e Allahut të madhëruar. Fillimisht surja Jasin është sure e Mekës. Do të thotë trajton tema që kanë të bëjnë me besimin në Allahun xhelle ue ala dhe tema që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit. Edhe pse ka tema tjera që janë trajtuar në Mekë, por këto dy janë temat më kryesore. Andaj në suren Jasin gjejmë trajtim të veçantë të spikatur të besimit në Allahun xhelle ue ala, të argumenteve për këtë besim dhe të sakrificave dhe kontributit që kanë jap të dërguarit e Allahut, njerëzit e mirë, besimtarët e drejtë për ta përhapur këtë besim. Surja Jasin kallëzon edhe rregullat, edhe teorinë, por tregon edhe kuptimin e drejtë dhe si duhet ta mbrojmë këtë besim dhe si duhet ta shpërndajmë këtë besim dhe në qoftë se kostoja e kësaj është shumë shumë e lartë. Ngase janë tema që ia vlejnë për to njeriu me u lodhë, me sakrifiku, ndoshta edhe, ndoshta edhe situata të caktuara edhe jetën me e dhonë, atëherë kur kërkohet me mbrojt njeriu atë që e ka më të, shte, më të shenjtën dhe atë që e ka më të shtrenjtën. Surja Jasin Tek ne është e njohur si një sure që kryesisht njerëzit e njohin si surja që u lexohet të vdekurve. Pavarësisht debatit që dhe diskutimit mes dijetarëve se a shkon shpërblimi, nuk shkon shpërblimi, nuk dua që të hyj në këtë temë, dua të them që surja Jasin është një sure që me të vërtetë ka shumë gjallëri në të, ka shumë aktivitet në të, ka shumë lëvizje në të. Është me të vërtetë humbje e madhe, është me të vërtetë dështim që kjo sure të jetë disi e falur për të vdekurit, ndërsa ne ta lexojmë vetëm për sevap, qoftë për neve apo qoftë për të vdekurit tanë. Prandaj kemi nevojë që këtë sure ta lexojmë edhe ta kuptojmë dhe ta analizojmë më tepër se që ndoshta e bëjmë në jetën tonë të përditshme duke ia dedikuar sevapin e kësaj sure të vdekurve, të vdekurve tanë. Kjo sure ka një fillim interesant që disa sure fillojnë kështu. Andaj fillon me dy shkronja, ja sin. Shkronja ja dhe shkronja sin. Dy shkronja të alfabetit arab. Dhe fillimet e këtilla ka në Kur'an edhe në vende tjera, sikurse Elif Lam Mim, Elif Lam Ra e kështu me radhë. Ë dijetarët e kanë diskutuar këtë çështje, a thua vallë, ë çfarë kuptimi kanë këto shkronja? Edhe në suren Jasin janë dhënë disa përfundime të caktuara, sikurse për shembull fjala është për Muhamedin alejhi salatu ues-selam, fjala është për njeriun, mirëpo gjitha këto janë të pabazuara. Dhe mendimi më i saktë i dijetarëve kur bie fjala për fillimin e sureve me këto shkronja është se në këtë në këtë fillim të sureve me këto shkronja ka porosi dhe mesazhe të rëndësishme. Edhe mesazhe për kundërshtarët, për idhujtarët, për besimtarët, por edhe mesazhe për besimtarët. Don fillimi i surës me dy shkronja ka mesazhe për kundërshtarët, mohuesit e Kuranit dhe për besimtarët e Kuranit. Çfarë mesazhi ka për kundërshtor, për kundërshtarët? Ka mesazh sfidues, veçanërisht për arabët e asaj kohe që kanë qenë të shquar me aftësinë e tyre poetike, kanë thur proza, poezi të shumta, kanë majt gara për këtë çështje, dmth kanë qenë me të vërtet shumë shumë të avancuar në aspektin e gjuhës. E Allahu xhelle ue ala i ka sfiduar këta arabë në forma të ndryshme, Që ta sjellin një Kur'an sikurse ky, një sure sikurse ky, Kur'an, një ajet së paku sikurse ky Kur'an që i ka këto ajete dhe këto sure. Dhe Allahu u ka treguar se ky Kur'an që ju, ju, ju jeni të sfiduar dhe jeni gjunjëzuar karshi tij, realisht është i ndërtuar nga shkronjat e alfabetit tuaj. Në elif, lam, mim, në shkronjat e alfabetit arab. Dhe ju nga këto shkronja arrini të formuloni fjali të ndryshme, poezi të lloj-llojshme, proza të caktuara, realisht që e pasurojnë letërsinë e juaj dhe gjuhën e juaj. Mirëpo, kur bie fjala që këtë aftësi dhe këto shkronja t'i përdorni në formulimin qoftë edhe të një ajeti sikurse ky Kur'an ju heshtni. Do arabët kanë qenë popull që e kanë pas Krenarinë bajagi të theksuar, madje ka shku deri në vetëpëlqim dhe mendjemadhësi, dhe të sfidohen në atë që janë më të fortë dhe më të spikatur dhe të heshtin karshi këtij sfidimi, jep me kuptu se janë dorëzu. Kjo është konkluzë. Domthon, nëse, nëse ti e ke një uh, aftësi të caktuar, që me të shquhesh, e thotë dikush, A mundesh ti me bo, pra? Pra me ki vrapimin aftësi, vrapon gjatë. Tha dikush, a mundesh m'u ngjitë këtë kodër? E pranon sfidimin si, serioz, dhe jep, a mundesh me, me vrapu kaq gjatë? Jep, ngase po sfidohesh në mejdanin ku realisht që aty e ki forcën, që aty e ki suksesin, që aty e ki arritjet. E mirë me thonë, po të sfidoj me operu një, një, një, një, një, një pacient. Ush, ja, as nuk bën përshtypje këtë sfidim, pse? Pse nuk ka të bëjë me ty. Por Allahu xhalla me i sfidu arabët në atë që janë ma të fortë, ma të spikat në gjuhën e tyre dhe me alfabetin e tyre dhe ata të heshtin ja me e kuptu se janë gjunzu. Andaj ky Kur'an i ka gjunzu dhe e kanë e kanë pranu në mënyrë të heshtur, edhe pse kanë rezistuar në forma të caktuara, por në mënyrë të heshtur e kanë pranu një lloj dorëzimi. Kjo është mesazhi për ta. Meqë po dorëzoheni, meqë po bindeni se nuk është fjalë njeriu, atëra reagoni pozitivisht karshi këtij sfidimi. Për besimtarët çka është? Është se ky Kur'an ka sjellë shumë argumente. Ky Kur'an ka sjellë ë dispozita rregulla të caktuara. Dhe në parim të nderuar vllezën motra, në parim ne jemi të bindur se e tëra ajo që Allahu xhalla xhelalu e ka pru në këtë Kur'an është e dobishme. Të gjitha ato rregulla, dispozita, të gjitha ato norma, të gjitha ato kërkesa, qoftë për zbatim apo braktisje, të gjitha këto në Kur'an janë në dobi të njeriut. Të gjitha këto. Dhe të gjitha këto ndërtohen mbi baza të caktuara dhe urtësi të caktuara. Ka urtësi në to, ka dobi në to. Mirëpo, a arrijmë ne gjithmonë t'i shpalosim këto urtësi? Jo. A arrijmë ne gjithmonë t'i kuptojmë gjitha këto dobi? Jo. Arrijmë disa prej tyre, por shpesh herë shumë nga ato nuk arrijmë. Andaj disa nga ulemat kanë thënë se fillimi i sureve me këto shkronja që ne nuk dimë t'i deshifrojmë me kuptu se natyra e këtij Kurani është që bindja ndaj tij duhet të bëhet për shkak se është nga Zoti, jo për shkak të interesit të caktuar që i jep dispozita e caktuar. Domthon. Na e marrim agjërimin për shembull. Dhe fillojmë analizojmë dobitë e agjërimit shëndetësore, dobitë e agjërimit, ku e di, psikologjike, dobitë e agjërimit, në forma të caktuara. A arrijmë ne gjitha këto m'i zbulu? Jo. Por, sa ma tepër zbulojmë, ma tepër inkurajohemi. Kjo është në rregull. Mirëpo motivi esencial dhe kryesur do të jetë, i bindemi Allahut në zbatimin e këtij urdhri. Pse Allahu ka kërku? Pavarësisht dobive që vijnë pas saj. Andaj nuk duhet me e kushtëzu pranimin, praktikën, zbatimin e një urdhri të caktuar mbi bazën e asaj sa kuptojmë na nga urtësitë e kësaj kërkese apo sa kemi dobi ne nga kjo kërkesë. Ngase pastaj anashkalohet aspekti i besimit dhe kalon njeriu në një fazë tjetër të nënshtrimit që ka të bëjë me interesin e tij. Në esencë ne nënshtrohemi mbi bazën e besimit. Prandaj Allahu xhalla xhelalu të nderuar vllezën motra. Në shumë vende në Kur'an ku ka bë kërkesa që të zbatojmë diçka, të bindemi, të largohemi, të të kryejmë një punë të caktuar, e ka bën në emër të asaj që quhet thirrja e besimit. Ja ejjuhelledhine amenu, o ju që keni besuar. Prandaj mjafton se ke besuar në Allahun xhalla që t'i bindesh. E kuptove apo s'e kuptove? I din urtësit apo nuk i din urtësit? I din dobitë apo nuk i din dobitë? Kjo është çështje tjetër pastaj, çështje dytësore, por çështja parësore është, nëse Allah ka kërkuar dhe është kërkesë që Zoti xhele ue ala ka shpallur në Kur'an, ne bindemi. Prandaj fillimi i këtyre sureve ta rikujton kët kët kuptim të rëndësishëm se ne Allahut i bindemi. Ne e dimë se edhe këto shkronja, edhe pse janë të ndara, edhe pse ndoshta në në në bashkimin mes tyre nuk japin kuptim të caktuar, ne e dimë se ka kuptim. Ne jemi të bindur se ka urtësi, ngase Allahu xhele ue ala madje as në këtë rast nuk bën diçka pa urtësi. Domthon këtu pse është Yasin, e nuk është edhe Yasin mim, edhe një mim nuk është, e dim se nuk është rastësisht. Ngase po të ishte mimi, do të prishej kuptimi. E cili është ai kuptim? Do të thonë nuk dimë, nuk arrijmë me kuptu, s'është me rëndësi. Na e kthejmë kuptimin e kësaj dhe urtësinë këtë tek Allahu tebareke ue teala. Dhe kjo është reagimi i duhur që duhet ta bëjmë bazën e besimit. Pra e shikon ky fillim i surës me dy shkronja, por sa kuptime të thella dhe të rëndësishme jep. Edhe mesazhe sfiduese, mesazhe sfiduese për kundërshtarët, por edhe mesazhe vetëdijësuese për besimtarët dhe pasuesit e librit. Kjo është e Jasini. Pastaj Allahu kalon te betimi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Këtu betimi është në Kur'an. Allahu betohet, thotë pasha Kur'anin, betohem në Kur'anin El Hakim. E ka quajtur Allahu El Hakim. Fillimisht do ta shpjegoj çka është El Hakim, por para kësaj do të ndalemi pak te betimi. Allahu xhele ue ala këtu betohet. Betohet në çfarë? Betohet në libër. Kur Allahu betohet në librin e tij, jep me kuptu se bëhet fjalë për një temë shumë madhore. Do të thotë, tema mas betimit është shumë e rëndësishme. Është shumë madhore. Është shumë domethënëse. Është shumë kuptimplote. Që ne nuk duhet me tejkalu vetëm domthon me një besim apo pranim të përgjithshëm të kësaj teme. Dhe kur Allahu xhele ue ala betohet përveç vërtetimit të asaj që Vjen, pas betimit, vetë betimi në vetvete, të nderuar vëllezër dhe motra, ka një mesazh, apo disa mesazhe. Mesazhi i parë është se betimi është kryesisht, kryesisht domethënë, e, e, një konfirmim me diçka që ti shumë e don. Dhe ka një ndikim te kundërshtari. Ka një ndikim te kundërshtari. Për shambull, nëse ti je në kundërshtim me dikënd, Dhe ai e din se ti je besimtar, është pasha Allahin këtë që shtot. Vetvetiu, kjo është një farë lloj argumenti. Jo argument e, konkret, praktik, po vetë betimi është një farë lloj, një farë lloj treguesi se jam shumë i sinqertë, shumë përnjëmend e kam. Po flas për ata që domethënë, realisht, e, janë njerëz që janë të dëshmuar për sinqeritet. Arabët e Mekës çfarë i thanë pejgamberit s.a.s.? Sadikul Emin. Kur s'ka rrejt? Ka qenë besnik. Kur Allahu xhelle ue ala, në Kuran betohet, është betimi i Allahut, dhe pejgamberi sallazëm ua kumton kurejshëve këtë betim, kanë me kuptu se ka thanë se kjo është diçka serioze. Do një, një lloj tërheqje vëmendjes, Një lloj, një lloj mesazhi për seriozitetin e temës. Dhe gjithashtu të nderuar vëllezër e motra, kur Allahu betohet në Kur'an për tema të tilla, realisht ë ë sjell si një lloj të ri të argumentimit që dikush për shembull, dhe kjo ka të bëjë me kujdesin e Allahut xhelle ue ala. Dhe në këtë betim gjejmë seriozitet, në këtë betim gjejmë kujdes hyjnor që Allahu xhelle ue ala ka ndaj krijesave të tij. Dikush bindet me një fjalë, As nuk ke nevojë me sjell argumente, e as nuk ke nevojë me sjell betim. Ngase besimi i tij është aq i fuqishëm, aq stabil, saqë nuk i duhen konfirmime shtesë. Për shembull, kur ka shku pejgamberi s.a.s. në në Isra dhe Miraxh, Ebu Bekrit nuk i është dashtë asnjë prej këtyre konfirmimeve, as betim e as argument. Pra me ardhë Ebu Bekri tek Muhamedi a.s. me thanë, ja Resulallah, unë e të besoj të që të gërëdhët. Po hajtë veç pak për shumë a bëqyshë do këtësi? A të veç të dhja e kona se konë? E jo, s'ka thanë kështu. Madje as s'e ka dëgju nga pejgamberi s.a.s. E ka dëgju nga Ebu Xhehli këtë çështje. Edhe veç ka thanë, nëse ai ka thanë, unë i besoj. Pse? Ngase ekziston një bazament i fuqishëm i mirëbesimit, që mbi te pastaj ndërtohen parimet e tjera. S'ka kuptim. Se na për shembull kemi shoqni të vjetër mes vete. Dhe njihemi me ty dhe e njohim njëri-tjetrin. Ata nuk do të lejojmë që një dilemë, një dyshim i caktuar me e kontestu kët shoqëri shumë vjeçare. Ngase ekziston një bazament. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu betohet, domethanë që ë ta ta ndryshon pak prezantimin e të vërtetave kuranore. Ngase disa njerëz, sigurisht nuk kanë nevojë për kët. Ka besu në Allahun xhelle ue ala, edhe beson krejt çka vjen prej Allahut tebareke ue teala. Disa njerëz kanë nevojë për argumente logjike. Disa njerëz kanë nevojë për betim. I bjen argumente sa dush, ai betohu thotë. Të bindem pak më tepër thotë. Pra është kujdes Allahu xhelle për çdo kategori. Për çdo mënyrë të kuptimit të njerëzve është kujdes Allahu xhelle ue ala që t'ju japë material të mjaftueshëm për të besu dhe për të bind. Dhe kjo është kujdesi i Allahut për njeriun për të besu, edhe pse të nderuar vëllezër dhe motra. Në këtë betim Allahu s'ka dobi, Allahu s'përfiton. Ne përfitojmë. Andaj kur gjejmë në Kur'an kësi kujdesi duhet të na shtojë dashnia për Allahun xhel-le ue ala. Të na shtohet me të vërtetë e, e madhërimi ndaj Allahut tebareke ue teala. Të na shtohet me të vërtetë një një një, një lloj përkushtimi, një lloj mbështetje, një lloj besimi ndaj Allahut xhel-le ue ala i cili në forma të ndryshme don që të na udhëzon. Sikurse Allah thotë duket yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allahu don me ua lehtësu juve. Allahu nuk don me e vështirësu. Allahu don ju lehtë me shku në xhenet. Ama disa rregulla patjetër janë, disa mundime janë patjetër, disa sprova janë patjetër janë atyre rrugës. Dhe gjithë këto që Allahu ua sjell juve nga caktimet e e këndshme e e të pakëndshme, nuk janë për ta vështirësuar rrugën, janë për ta lehtësuar, po normal janë pak se një çmim duhet me e pagu. Dhe këtu Allah betohet që disa njerëz realisht ë të binden. Gjithashtu ë është pjesë e kujdesit. Gjithashtu ky betim e ka një mesazh të nderuar vëllezër e motra. Çfarë çfarë çfarë mesazhi ka? Ka mesazhin e e e ka, ka mesazhin e një lloj sfidimi. E ka mesazhin edhe këtu ka sfidim. Në fakt kuptimi ka sfidim. Për shembull, Ka njerëz në jetë të kësaj bote, që për shembull, e, e mohojnë Allahun xhel-le xhelaluhu. Ose nuk besojnë si duhet në Allahun tebareke ue teala. Nuk besojnë. Mirëpo, e, kur kërkohet nga ta, me thënë, hajt betohu në Zotin, se kjo është e saktë, Ata mund të betohen formalisht, po në zemër e dinë se nuk e kanë lehtë me u betu rrejshëm në Allahun tebareke ue teala. Ngase natyrshmëria e tyre, domethënë, është, është vazhdimisht duke u bo presion që mos të bëjnë këtë punë. Mos të bëjnë këtë punë. Shikoni të nderuar vëllezër e motra. Kurejshët e Mekës e kanë luftu Muhammedin sallallahu alejhi ue selam. Dhe kjo është, po them një, një argument i fuqishëm i brendshëm, që ndoshta nuk preket, por ndihet. Secili prej neve e ndin këtë. Nuk kena nevojë me ia rrëfy njëri-tjetrit. Mirëpo, secili prej neve kur e ndin, le të përgjigjet. Le të reagon si duhet karshi këtij argumentit të brendshëm të ndërgjegjes, të natyrshmërisë së brendshme. Në një rast, uh, kurejshët e kishin kap një prej shokëve të Pejgamberit sallallahu alejhi selam e kishin kap uh, në një betejë dhe kanë mendu me e ekzekutu. Kanë mendu me e ekzekutu. Ata e dinin që i bojnë zullum këtij njeriu, e dinin. Se kishin kap po, në pabesi. Domethënë kanë bo marrëveshje, që nëse dorëzohet, nuk e ekzekutojnë. E ndrojnë me rob a diçka bojnë. Dhe ai u dorzu. Kur u dorzu, e tradhtuan. Dhe ata vet e kanë ditë, edhe pse kanë qenë idhujtar, kanë qenë pagan, mosbesimtar, pa po kanë ditë tradhtia është e keqe. Kur e kanë vendos në atë pjesën, domethënë, ku kanë pas me e varë, ai ka çu durt kah Allahu xhele që të bën dua kundër këtyre njerëzve që e tradhtuan. Paramendoni Ebu Sufjani ka qenë i pari i kurejshve. Djalin e tij Muaviun ka qenë me të, e ka ul n'tokë, ka ul për tokë shpejt. E kanë pas në bestytni që kur dikush lutet për ty, e ti je me fytyrë n'tokë, nuk të kap nëma e tij atë. Pse ke pas frikë prej Allahut pra? Thonë, pse tutesh, nëse qeky njeri është armiku yt, është në rrugë të keqe, nëse qeky njeri që po e varë ti, është njeri që meriton me e varë, pse frikësohesh nga nëma e tij? Për shkak se ti e din në brendinë tënde se keq je tu bo. Qekjo është çë, çështja e betimit. Ose për në karje me dikon, në kësha pa dhe që marrë një mil diri këto, përveç po veç shkaku i sqarimit, për, për sqarim. Uh, dikush e mohon Allahun azze ve xhel. Edhe me i thonë, pra, nëse ti po thush nuk ka Allahu xhele ue ala nuk ekziston Allahu ose për shembull ë nuk është Muhamedi alejhi selam i dërguar i Allahut, mohon diçka nga këto. Me i thon për shembull më falni për kët, po veç sa për sqarim. Me thon Allahu e vraftë atë që po gënjen. A shqetësohet besimtari nga ky mallkim? Jo. Shkak se e din se osht i pastër. Ai beson. A ndihet njëjtë komod kundërshtari edhe pse Allahun e mohon? Duhet me e pyet atë. Ai e din më mirë atë. Për shembull me m'thon mua të vraftë Buda. Fare s'mërzitna bën. Se s'besoj që ka mundësi me m'vra. Natyrshmëria jem nuk shqetësohet fare me këtë mallkim. Me thon për shembull, uh, mallkimi i ku e di çfarë idhulli qoftë mbi ty, apo, po, së më gjithë në fare. Ngase natyrshmëria jem realisht nuk reagon fare karshi këtij mallkimi. Nuk e, nuk e njeh këtë, nuk e njeh këtë mallkim. Ama kur është mallkimi i Allahut qoftë mbi ty, trazohet natyrshmëria jem. Edhe pse ne deklarativisht mund të jemi kundër saj, disa njerëz sikur thënë, por natyrshmëria është të cot. Andaj Allahu xhele është betuar të një sfidimi, që Allah po betohet në Kur'an, Dhe kjo është një një lloj arsye, prej arsyeve të shumta pse Allahu betohet këtu në Kur'an uel Kur'an el Hakim. Allahu këtu e quan Kur'an el Hakim, betohet në Kur'anin që është i urtë, el Hakim. Kur'ani ka disa emra. El Kerim, për shembull, el Kur'an el Kerim. Ka, pse s'ka ardh El Kerim po ka ardh El Hakim. Allahu e din më së miri. Po ne tash po po mundohemi që me i sjell disa po, përfundime të dietarëve që realisht kanë bazë në fjalët e Allahut tebareke ue teala. Çka është El Hakim? El Hakim është i urtë. Fillimisht i urtë e që kur është e kur është spjegu, domethonë, urësia, është thënë për të se urësia është të vendosësh çdo gjë në vendin e vet. Andaj, Allahu xhel-le ue ala po betohet në Kuranin i cili çdo gjë ka vendosë në vendin e vet. Ky Kuran nuk ka ardhë me shkaktu kaos e as përçarje, por ka ardhë me luftu kaosin që keni shkaktuar ju për shkak të pasimit të epsheve. Dalën shumë. Njerëzit si pasojë e ndjekjes së lakmive të nderuar vëllezër e motra, si pasojë e e e e, e ndjekjes së epshit, ka shkaktuar rrëmujë në tokë, pasoja në tokë, ka shkaktuar kaos. A është a është ë ë ë ë Allahu në pozicionin e duhur tek njerëzit? Jo. Apëton. Ngase e e fatkeqësisht pozitën e Allahut e kanë zhvlerësu për shkak të epsheve të tyre. A është prindi n' vendin e duhur? A është njeriu i mençur në vendin e duhur? A është njeriu profesionist në vendin e duhur? A është fukaraja në vendin e duhur? A kemi trajtime të duhura karshi gjitha këtyre e shumë tjerave? A është njeriu në vendin e duhur sot? A është tek pozicioni i privilegjit dhe i nderit dhe udhëheqjes që Allahu ia dha? Jo, është degraduar. Kemi degradim të gruas fatkeqësisht në masë të madhe si pasojë e çkafit. Si pasojë, domthon humbjes së racios, së mendjes, gjykon epshi, lakmia, pangopsia. E Allahu u thotë kurejshve dhe krejt botës, ky Kuran ka me rregullu sistemin, ka me rregullu pozicionet, Allahu xhel-le ue ala është i vetmi që adhorohet, ky e ka këtë vend, në i këti duhet shumë qenë, është me rregullu, me, me, me, me, me, me e, e, rirendit, domethonë, gjithçka që ka në këtë dunja. Gjithçka në këtë dunja. Kurani nuk ka ardhë me i, me i luftu begatitë e kënaqësitë. Jo, ka ardhë me i rivendos në vendin e duhur. Prandaj e ka quajt Allahu xhel-le këtë Kuran, El Hakim, i urtë që vendos gjithçka në vendin e vet. Gjithashtu i urtë të nderuar vëllezër e motra, shumë dobi e rëndësishme është se për të kuptu disa ajete kuranore, ose këtë Kuran për, për, për ta kuptu, Këtë Kuran për ta kuptu. Duhet përdor, duhet përdor edhe mekanizma ndryshëm të caktuar. Gjuha është një mekanizm. Po një prej mekanizmave të rëndësishëm të kuptimit të ajeteve është të kuptojmë situatën kur ka zbrit ky Kuran. Situatën kur ka zbrit ky, situatën. Ngase shpesh herë, të nderuar vëllezër e motra, ka zbrit, ka zbrit, ajeti caktuar si përgjigje një kërkese në tokë. Si përgjigje një situate që ka ndodhur në tokë. Shpesh herë. Si si si si përmbushje e një nevoje të madhe që kanë pas besimtarët në tokë. Përmbushje, për shembull. Nëse njeri është i smut, cila është shprehja më domethënëse për ta? Më e nevojshme për ta? shërimi. Apo, a ka për te kuptim pushimi? Shprehja pushim, a është për te e rëndësishme? E fjale, po, e rëndësishme është, normal, me pushu njeri, ose për shembull, e, e, e, ngritja akademike me rëndësi është, ama e ka njëherë shërimin. Dhe në qoftë se ne të smurit i dërgojmë mesazhe të shërimit, realisht ja kemi përmbush nevojën që ai ka. Edhe Kurani shpesh herë, domthonë i përgjigjet nevojave të caktuara dhe zbret në kohëra të caktuara për të dhënë përgjigje ose për të përmbushur nevoja të caktuara. Thamë surja Jasin është surja Mekës. Besimtarët në Mekë kanë qenë të provokuar në forma ndryshme. Është ushtruar mbi ta dhunë e paparë. Padrejtësi e skajshme. Trajtim çnjerëzor. Për çka kanë pasur nevojë? Për shumë gjëra. Një nga ato është edhe i ka mësu Allahu xhallahu që të jenë të urtë, mos u ngutni. Mos bëni reagime të pamenduara. Ngase fakti që ata e provokojnë dhe ju në qoftë se veproni mbi bazën e presionit Dhe mbi bazën e dëshirës për hakmarrje e prishni misionin apo. Andaj merrni urtësin nga Kurani, reagoni me mësimet e Kuranit aty është urtësia, subhanallahu. Sa na duhet ne që të mësojmë si me reagu? Situata kur je i dobët, kur ki presion, ki dhunë, kur akuzohesh padrejtësisht, kur mbi ti ushtrohet një, një padrejtësi me drejtë e pa e, e paparë, e çnjerëzore. Njeriu din pastaj me reagu me këtë çka ka. Me maturi e pa maturi. Me gradualitet e me shpejtësi, me krejt çka mundet. Dhe shpeshherë nga viktima shndrohet në agresor. Shpeshherë e humb qëndrueshmërinë dhe fuqinë e kauzës së tij. Pse? Për shkak se reagimi i tij ka qenë reagim i ngutshëm. Sa herë ka ndodhur si për shembull njeriu me reagimin e tij me arsyetu agresionin e zullumqarit apo? Ndodh. Dhe Allahu po i thotë se na po zbret Kur'an që është hakim. Ju keni nevojë për hik për për për, për hikme, keni për urtësi, me i vendos gjërat n'vend t'vet. Dhe nga kuptimet e urtësisë është të nderuar vëllezër dhe motra, ta bësh atë që duhet në mënyrën që duhet, në kohën që duhet. E kjo më së shumti ishte e nevojshme për besimtarët në Mekë, por dhe për neve në përgjithësi, ta bëjmë atë që duhet, në kohën që duhet, në mënyrën që duhet, dhe që presioni i jashtëm ose keqtrajtimi i jashtëm mos na humbë vëmendjen, mos na humbë vetëdijen, mos na humbë diskursin tonë që realisht e kemi të orientuar mbi bazën e udhëzimeve hyjnore. Ka shumë shumë rëndësi me kuptu. Për ata thotë Allahu El Hakim, ky Kur'an ju mëson urtësinë. Ndjekni udhëzimet e Kur'anit, është shumë precize, e përsosur, e, e, e bërë si ma s'miri. Po edhe Kurani është kapaku, nuk ka mbi te diçka ma të mirë, ata. Na mëson neve që ne n'jetën tonë, brenda kufijve njerëzorë, duke u frimzuar me udhëzimet e Kuranit, t'i bëjmë punët si ma s'miri. Sikur tha Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allahu don prej juve që kur dikush bën punë me bë si ma s'miri. Sa ka sot në jetën tonë punë shkel e shko. Sa me kry, sa me hek qafe, pa përgjegjësi, pa kvalitet, pa cilësi, pa shije, pa pa pa, pa ndjenja. Dhe Kurani thotë se ky Kur'an ka ardhur që ta kthen vëmendjen te te cilësia, ta kthen vëmendjen te shija, ta kthen vëmendjen te ndjenja, te përgjegjësia. Që ka të gjitha këto tema madhore që kanë me, me formimin tonë të përmbledhura tek betimi në Kur'anin. Dhe kom cek në takimin e kaluar se betimi në atë që Allah është betuar ka shumë rëndësi, ka mesazhe të mëdha për tema të rëndësishme që ne duhet t'i inkuadrojmë në jetën tonë të përditshme. Prandaj aspekti i përsosmërisë e i cilësisë është temë e rëndësishme për ne në jetën e përditshme. A duhet na u marrë me cilësinë? N'çdo aspekt, padyshim se po. Andaj Allahu thotë, vel Kur'anil hakim. Edhe el hakim, kupton të asaj që është hukum. Kuptim të asaj që, domethënë ky Kur'an ka ardhë, që ta merrni si referencë, që ai t'ju gjykon n'jetën e përditshme. Jo të gjykon vetëm mospajtimet e juaja, ngatërresat e juaja, jo veç për këtë, po t'gjykon konceptet e juaja. Nëse kena mospajtime në koncepte të caktuara, çka është për shembull njeriu, çka është e mirë, çka është e keqe, e kështu me radhë, ky Kuran ka ardhë me e gjyku, se cili është koncepti i duhur. Vel Kuranil hakim. Andaj Allahu betohet në këtë kuran, që është madhështor, dhe nga treguesit se edhe ju e madhëroni këtë kuran, dhe ky Kuran ka pozitë te ju, që Allahu në të betohet, nga treguesit është që, i keni parasysh këto që i përmenda, urtësinë, e maturinë, e keni parasysh cilësinë e e e, e përsosmërinë, e kvalitetin, e gjykimin e kësaj rrugë. Pra shikoj sa keni nevojë na në jetën e përditshme të nderuar vllezën e motra me me përmirësu raportin me Kur'anin. Me përmirësu raportin me Kur'anin. Mbi mbi baza të ndryshme, disa nga ato i përmendëm. Dhe Allahu kur betohet në Kur'an na tregon keni kujdes se me Kur'an s'i keni punët mirë. E si me rregullu punët me Kur'an? Disa nga ato i përmendëm në trajtimin e kaluar. Pastaj Allahu vazhdon dhe tregon për çfarë betohet, Inneke leminel murselin. Betohem në Kur'anin plot urtësi. Në Kur'anin e urtë betohem në të se me të vërtetë pa asnjë mëdyshje ti o Muhammed je i dërguari i Allahut. Shikoj këtu kemi disa përforcime. Inneke, me të vërtetë ti, le, kjo leja është përforcim gjithashtu. Min el murselin, ti je me të vërtetë nga të dërguarit e Allahu xhelle xhelaluhu. Ti je njëri prej të dërguarve. Ktu tash vjen në pah tema e radhës e madhe, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Temë e madhe. Temë e madhe. Ne po ne po, po kërkojmë urtësinë. nga Kurani. Ne po e kërkojmë ë ë ë ë maturin nga Kurani, me marr na maturin nga Kurani. Ne po e kërkojmë ë domthon cilësin. Ne po e kërkojmë gjykimin. Gjithë ato po e kërkojmë. Mirëpo, ë kush është ai që na mëson, na i nxjerr t'i marrim këto nga Kurani? Inneke leminel murselin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A shikon sa bukur Allahu e ka lidh. Këtu të nderuar, vllezën motra, Allahu betohet në Kur'an se ti o Muhammed je i dërguar i Allahut. Sura Yasin nuk është nga suret e para, është gati ka fundi kur ka zbrit. Në Mekë do të thotë. Po pejgamberi e ka dit se o i dërguar i Allahut. Pse Allahu i thotë ti je i dërguar i Allahut? Ajo ka dobi, sikur që thashë të nderuar vllezën motra se ne kemi nevojë të përditshme. që të lidhim ajetet e Kuranit me jetën tonë, me jetësu këtë Kuran. Sikur që Allahu e ka zbrit si përgjigje ndaj situatave caktuara, si, si plotësim i nevojave caktuara. Pejgamberi asht përgënjeshtru çdo ditë në Mekë, nga elitarët e Mekës, nga paria e Mekës, nga populli i Mekës, ku disa e besuan, po shumica prej tyre në Mekë sa ishte pejgamberi refuzuan. Njeriu kur e ka një kauzë, ka mision, është i bindur n'te, e din se e ka mirë. Mirëpo në situata të caktuara ka nevojë për përkrahje. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu i tha, përkundër që këta të përgënjeshtrojnë. Ti je i dërguar i Allahut, të betohem në librin tem se ti je i dërguar i Allahut. A di çfarë kurajimi është ky? Pra për shembull dikush, e din që është në rrugën e drejtë, po me thonë, Allahu të rujtë, veç vazhdo se përnime mirë të shkofën. Kjo është ekstra inkurajim. Sikurse imam Ahmedi, rahimehullah, domethënë, thotë që prej fjalëve që, paramendo imam Ahmedi, kush ka qenë njeri i madh, subhanallah, sa fjalë i ka ndëgju, sa dijen e ka pasë, thotë prej fjalës që, prej fjalëve, që më së shumti më kanë bon dobi, në jetën time është fjala e atij njeriut, që ka hi në burg për krime, Për vepra penale ka hi në burg. Ai s'ka hi në burg me Imam Ahmedin për kauzën e tij. Ai ka hi në burg për vepra penale. Por është taku në burg me Imam Ahmedin. Ku Imam Ahmedi keqtrajtohej, dhunohej për shkak të mendimit që thonte. Dhe nuk pranonte që të dirigjohej mendimi i tij nga pushteti. Ngase ishte dietar, kështu duhet të jenë dietarët, intelektualët, të jenë të lirë në qëndrimet e tyre, në mendimet e tyre. Mos ta shesin veten e tyre. Por Imam Ahmedi normal si njeri kishte kriza të caktuara, normal është. Tha prej fjalëve që më shumë më ka bo dobi është fjala e atij bashkëshoqëruesit tim në burg, i cili i tha Imam Ahmedit. Një ditë kur e kanë rrahë Imam Ahmedin, si ish lodh, çfarë i tha? Tha bo sabër o burrë. Tha janë dy e tre shkopit e parë që pak problem, pastaj mësohet trupi. Se kishte ky përvojë, kishte përvojë me këto gjëra. Dhe tha, bo sabër se, ti bile din për çka je këtu apëm. Për Allahun xhele ue ala, ti po mbron fjalën e Allahut, ti po mbron fenë e Zotit, ti po mbron misionin e pejgamberit, alejhi selam, maju burrë se mas teje ka shumë njerëz që presin çka po thu ti. Po Unë dhe të kom hi për shumë punë tjera të këqija, edhe po bëj sabër apet. Thotë imam Ahmedi, prej fjalëve që më së shumti më kanë forcu në kauzën time ka qenë fjala e tij. Kështu ka kriminal. Por e ka thon fjalën e duhur në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Tani kemi nevojë për përkrahje, kanjëherë, për dua, për lutje, për inkurajim. Dhe sa është mirë për shembull kur dikush thot elhamdulillah, Andaj njerëzit e afërt duhet me të inkuraju, jo me kon pengesë, jo me dekuraju, se kjo është pasaj zhgënjyese. Kush e inkurajoi pejgamberin alejhi selam? Paramendo, në atë situatë të vështirë, në ato ethe, nga shpallja, nuk dinte çfarë po ndodh, po çka po ndodh, ka po shkoj. Po ja që Allahu grunë e tij Khadijen, wallahi gru, gru superiore, i tha, mos ki frikë, se ti je që e bën këtë, e bën këtë, ia numroi të mirat e pejgamberit alejhi selam. Dhe tha, Wallahi, la yukhzika Allahu abadan, ty Allahu kurrë s'të poshtëron, ti je njeri i mirë, thotë. Sa ka qenë ky inkurajim. Shiko, ajo ka qenë fjalë e thënë mes burrit e grus, as ka qenë e publikume në rrjete sociale, as në kamera, as s'e ka ni, kush s'e ka ni. Mirëpo ka mrri n'vesht ton sot atë. Se Allahu e përhap këtë inkurajim të kësaj gruaje dhe kjo grua ka meritu pastaj që ka bërë, kjo grua ka bërë që me këtë përkrahje, me këtë inkurajim dhënë pejgamberit alayhi salatu wasallam që t'i jetë gruaja e xhenetit. Ta përshëndet Allahu xhallahu ala direkt duke qenë në dynja gjallë jam. Normal. Prandaj ta përkrahim njëri-tjetrin, ta inkurajojmë njëri-tjetrin, ta mbajmë njëri-tjetrin, ta këshillojmë njëri-tjetrin. Po jo dekurajim. Ka një një fjalë jotja mund të jetë për ty e parëndësishme, për një ka shumë domethënëse. Thuja, Sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë me atë njeri duke nejt, ka kaluar një besimtar e ka thonë ai njeri që ka qenë afër me pejgamberin ka thonë ja rasulullah për çat njeri ka thonë po e dua për Allah. Ai ka thonë ka thonë shko, shko thuj. Thuj që e du, inni uhibbuka thonë. Pejgamberi s.a.s. i tha Muadhit radhiyallahu ta'ala anhu. Ja Muadh, wallahi inni le uhibbuk, pasha Allahin unë ty dua, thotë. Pejgamberi i thotë Muadhit, pa çfarë dëshmie, po çfarë freskie për shpirt Muadh ka qenë nga kur ka ni që pejgamberi s.a.s. thotë që unë e të dua për hir të Allahut xhel. Andaj të shkëmbejmë fjalë të mira mes veti, fjalë të respektit, fjalë të dashurisë, fjalë të përkrahjes, inkurajimit të vazhdueshëm, këshilla të vazhdueshme që marrim nga ky, kjo temë madhore në jetën tonë. A është temë madhore përkrahja, inkurajimi, temë madhore në jetën tonë të përditshme. Sa e kemi të inkuadruar? Sa jemi të vetëdijshëm për këtë? E, shiko, ky betim na e kthen këtë temë. Innaka lamin al mursalin. Ti je i dërguar i Allahut me të vërtetë. Dhe shiko kah, me mursalin. Ti je, ti je vazhdimësia e karvanit pejgamberëve. Ka pas para te pejgamber. Qeshtu i kanë prit popujt e tyre. Prandaj s'osht diçka e re kjo që po t'ndodh ty. Edhe kjo është gjithashtu, domthonë inkurajuese. Se qeshtu krejt njerëz të mirë kanë hjek. A do thon inshallah unë i mirë masi qeshtu po po sprovohna me injoranta, po sprovohem me keqbërës, po sprovoj kështu më radh. Ka shumë rëndësi të nderuar dhe motra se nga ka po të vjen sprova. Nga ka po vijnë shtizat. Është me rëndësi me di shumë. Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur është therë në namaz sabahut, pytja e parë ka qenë, kush ma bëri? thanë ta ka bërë një mexhusi, një pagan, zjarrputist,, që ka ardhur nga Persia. Çfarë tha Omeri? Elhamdullah që s'u kon musliman. Edhe pse ai musliman me pas qenë kon e padrejt, ka pas me qenë një zullumqar ama. Elhamdullah që s'u kon musliman se me musliman problem me pas. Probleme. Ama kur vjen nga një armik, nga një dëshmuar me zili, me gjelozi, jo që njeri e don kët, po është një inkurajimi. Se njerëzit e mirë kanë hjek gjith nga injorantët. Dietarët sprovën më të madhe e kanë pas nga injorantët dhe pushtetarët. Këtë sprovë kanë pas. Injorantët nuk jau kanë ditë vlerën, ndërsa pushtetarët kanë dashur me jau keqpërdor vlerën atë. E kanë pas telashe gjithmonë atë. Pra nëse dikush ka probleme me këto dy kategori të shoqënisë. Për shkak të dijes që ka. Kuptoje si inkurajim, Por dikush duhet me ia thon kët. Andaj Allahu tha innaka lamin al-mursalin, betohem se ti je nga të dërguarit të Allahut. Mursalin, mursalin shumë. Ti je një nga të dërguarit që ka pas shumë. Ti je sikurse Nuhi alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, Ibrahim alayhis salam etj etj. Në kuptim të karavanit, jo në kuptim të vlerës, ti je ma i vlefshmi. Ti je më i ngrituri. Inneke lemin el mursalin. Prandaj Allahu xhalla wala e përmendi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se domethënë një lloj inkurajimi për të, po edhe një lloj mesazhi për neve se kuptimet e fesë tonë, sikurse përmenda, kuptimet e Kur'anit duhet t'i marrim nga, domethënë, nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga sunneti i tij, Sunetit e tij dhe nga ata që e përcollën sunetin e tij nga shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu të nderuar vëllezër e motra që kisha me thonë nëpërmjet të këtij ajeti është se betimi i Allahut në Kur'an për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam qet në pah një temë tjetër. Shikoni sot temat e nxjerra, temat madhore. Tema madhore te Kur'ani, te urtësia, maturia, përsosmëria, kualiteti. Tema madhore në jetën tonë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përkrahja, inkurajimi, dashunia e tjera e tjera tema që i nxjerr në pah përmes veç dy ajeteve. Në këtë ajet kemi edhe don betimi me Kur'an për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam jep me kuptu një lidhje të ngushtë të fuqishme mes Kur'anit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nga temat e mëdha të tona është raporti jonë me Kur'anin. Aishën e kanë pyet për Muhamedin sallallahu alejhi çfarë tha? Si ishte Aisha ai? Qysh u sillte? Kallzona pak për moralin e tij, kallzona pak për edukatën e tij. Ti e ke pa ma s'miri në shtëpi vet. Aisha shkurtoi përgjigjen. E dha përgjigje përmbledhse, koncize. Qartë kana khulukuhu el Kur'an. Ka qenë Kur'ani morali i tij. Kqyrne Kur'anin si libër, kqyrne pejgamberin si zbatim të Kur'anit. Kur'an që ec mbi tok. Në kuptim të zbatimit, në kuptim të praktikës. Prandaj ai që don me pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e duhet me pasu. Duhet shiku çfarë raporti ka me Kur'an. Na e rindërton listën e prioriteteve në baza ditore. Raporti me Kur'an, qysh e ki punën me Kur'an? Si je me fjalët e Allahu xhelalu ala? Çfarë raporti ki? Ngase në jetën e kësaj bote raportet janë nivele nivele. Raportet janë nivele nivele. E shpërblimi ditën e gjykimit Për shkak të raportit me Kur'anin do të vijë për një kategori të posaçme që Allahu ka thonë yuqalu li sahibil Kur'an. I thuhet shokut të Kur'anit, a je a je me Kur'anin shok? A është niveli i raportit tuaj? E kam shok Kur'an, domethon rri me të, ia çoj hallet, m'i thot këshilla mu, non stop e kam shok e kam, mik e kam. Apo Kur'anin e ki njafshëm, po e njoh, a ktu është në mahall. Qysh qysh e ki në çfarë niveli është raporti me Kur'anin? Betimi i Allahut në Kur'an vjen për këtë dhe betimi për pejgamberin s.a.s. për të treguar se qysh është raporti me Kur'anin. Qysh është përmendur? Inna ka lamin al-mursalin ala siratil mustaqim. Allahu xhelle ue ala thot, domethon ti i dërguar i Allahut je gjithsesi. Po ti je në rrugën e drejtë. Çka nënkupton që ti je në në rrugën e, e drejtë apo? Domthon ë uh, do të thotë se të pranosh se Muhamedi alayhi salatu wasallam është i dërguar i Allahut, nënkupton që të pranosh të ecësh në rrugën që ka ec ai. E çfarë rruge ka ec ai? Rruga që ka ecë ai e ka emrin Sirat al-Mustaqim. Ngase Allahu tha, ti je në Sirat al-Mustaqim. Dhe përdorja e pjesës ala, nënkupton një farlloj, një farlloj, domethonë, stabiliteti, qëndrueshmërie, ti je fuqishëm në rrugën e drejtë. Ti ti je shumë stabil në rrugën e drejtë. Nuk është thjesht ti je në rrugën e drejtë. Ala, që jep një farlloj epërsie, po ti je shumë, shumë i përkushtuar, ti je shumë i, i, i, i, i rrënjosur në rrugën e drejtë. Në çfarëdo ere, çfarëdo stuhie, nuk ka mundësi me të largu nga rruga e drejtë. Ai është kaq thellë i kyçur në rrugën e drejtë? Pse ka betimi për shkak se flet? Për Muhammedin s.a.s. i cili është thellë i vendosur në rrugën e drejtë. Sa janë të thella rrënjët tona në tokën e rrugës së drejtë, në tokën e udhëzimit të Allahut tebareke ue teala. A mjafton që një puhizë e thjesht të na lkund rrënjët? Dunjaja ka puhiza, ka erna, ka stuhi të ndryshme. A jemi fuqishëm të rrënjosur në tokën e udhëzimit, që përkundër stuhive, përkundër breshnive dhe shirave të ndryshme, mbetemi stabil në këtë rrugë. Është rrugë e drejtë. Do mos lako. Mos lako. Mos dil prej rruge tu menu se e gjen rrugë ma t'shkurt. S'ka ma t'shkurt. Rruga ma e shkurt, apo mes dy pikave është rruga e drejtë. Mes dy pikave, ma e shkurt, rruga është e drejta. Çdo, domethënë, lakore, e zgjat rrugën. Apë. Mos e zgjat rrugën. Mos i shto vetit problemet. Ec në rrugën e drejtë. Në rrugë e drejtë, e sigurt, stabile dhe gjithashtu pa lakesa. Mos lako djathtë majtë. Çka i bjen? Çka i bjen rrugë e drejtë? I bjen se ti e nis për tek Allahu xhel-le ue ala. Me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qëllimi është me shku në xhenet. Çdo thirrje anash djathtë majtë, mos iu përgjigj. shko drejt rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustekim të nderuar vëllezër e ka edhe një kuptim tjetër. E ka kuptimin e gjerësisë. E ka kuptimin e gjerësisë. E çka nënkupton gjerësi, se në këtë rrugë, nxen njerëz boll. A dhe nuk keni nevojë m'u shty n'këtë rrugë. Kanë me u shty për do mendime të caktuara. Jo unë e kam ma mirë këtë. Kjo rrugë, kjo rrugë Domethënë në tema të caktuara, në tema të caktuara, të më qartë. Po që nuk janë tema të besimit madhore, nuk janë. Në tema të caktuara, pranon me pasë një mendim ndryshe. Pranon me pasë një formë ndryshe. Pranon kjo rrugë, i pranon kjo rrugë. Kjo rrugë ka pranuar dijetarë me lloj mendimi. I ka pranuar katër medhhebet i ka pranuar kjo rrugë. Hamda këtë siratal mustekim. Ka pranuar dijetarë që kanë menduar ndryshe në tema të caktuara. Sahabët kanë pas mendime të caktuara. Në tema të caktuara. Prandaj mos e ngushto siratal mustekim, le t'jetë gjan. Aty ku realisht duhet të jetë gjerë, mos keqkuptoni. Aty ku ka qenë e gjerë për sahabët, ka qenë e gjerë për tabiinët, ka qenë e gjerë për ulemat e mëdhenj. Pse s'osht e gjon për mua për ty? Temë shumë e madhe kjo të nderuara motra. E morëm nga nga rruga e pejgamberit, Allahu betohet në pejgamberin, betohet në Kuran për pejgamberin dhe për rrugën që është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj është meqë Allahu betohet për këtë është shumë me rëndësi. Dhe ne këtë këtë duhet të takon betim hynor. Rruga e gjon, pse pe ngushton? Sikur se i tha pejgamberi sa sem atij beduinit, lekad haxharte wasi'a. Kur tha o Zot, mëshirom veç mua dhe Muhamedin. Këta mos i mëshiro. Se u prek pej reagimit të sahabëve. Tha pejgamberi sa lekad haxharte wasi'a. E ke ngushtuar diçka që shumë e gjon, rahmeti i Allahut është më i gjon. Ha rahmeti i Allahut përfshin krejt njerëzit, mos e ngushto veç në mua e në ty. Xheneti është i gjon, Nxen njerëz shumë, pse pe ngushton grupin tan veç? Siratal mustekim është më e gjonë se grupet, se mëhalla jote, se shokët e tu, mos e kufizo. Shumë me rëndësi kjo temë e madhe. Të diskutujmë temat e tilla. Çka është siratal mustekim? Të të rëdhën e motër. Kjo është tema jonë me rëndësi. A je siratal mustekim? Sa thellë je? Sa i gjerë je? Sa i fokusuar je, sa i pashvendosur je, sa i vëmendshëm je, këto janë tema që kanë me siratal mustekim. Pastaj Allahu tha, tenzilel azizi rrahim, foli për Kuranin, foli për atë që i ka zbrit Kuranin, dhe tash po e përmbyll me atë që e ka zbrit Kuranin. Zbritja nga el azizi rrahim. Allahu tha, zbritja nga kush? El azizi rrahim. Çka është El Aziz edhe El Rahim? El Aziz, i gjithëfuqishmi. Domethënë këtë Kuran s'e ka zbrit dikush i dobët. Jo, jo. E ka zbrit i gjithëfuqishmi që çdo gjë është në dorën e tij. Andaj, dilemat e caktuara, përpjekjet e caktuara të kurejshve, janë të kota. Se s'e ka zbrit njeri që mundet njeri me ia, me ia asgjësu projektin. Kurani është zbritje nga Allahu xhel-le ue ala. Dhe është i gjithëfuqishëm. Dhe kjo është inkurajim për Muhammedin s.a.s. për shokët e tij, për besimtarët, u jep krenari, epërsi. Se Allahu e ka zbrit. Ti nuk mundesh ashtu thjesht me menu që me një libër, me një shkresë, me një përpjekje të caktuar, po madje edhe çka do të bësh, nuk mundesh. Se e ka zbrit El Aziz, i gjithëfuqishmi që e tërë krenaria, i tërë pushteti, i tërë sundimi është në dorën e tij. Dhe pra keni kujdes, Ju që po e kundërshtoni këtë Kur'an, keni kujdes ju që po tentoni me e zhbë këtë Kur'an. Keni kujdes ju që po e luftoni këtë Kur'an. Se kjo s'është nga filan fisi. Jo, jo, ka dalë. Nuk është nga, nga, nga filan populli, as nga filan shteti. Jo, jo, nuk është. është nga Allahu xhel-le ala i gjithëfuqishmi. Prandaj, matuni mirë, matuni mirë, kë po e kundërshtoni. Matuni mirë, fjalën e kujt po e, kundër, po, po, po e ktheni, e po e kundërshtoni. Matuni mirë. Sa e bukur kjo. Por jo veç kaq, mos me mbet veç në pikën e e e e, e, e këtij presioni me këtë fuqi të Allahut xhel-le ue ala. Po tha Ar-Rahim. Kush don forcë, e ka zënë forcën. Kush don rahmet, ka rahmet sa dush. Ar-Rahim. E ka zbrit i gjithëfuqishmi që e mbron këtë libër. Po edhe i gjithëmëshirshmi që të gjithë ata që Ndoshta në një kohë të caktuar e kanë kundërshtu këtë libër. E ka e kanë e kanë mohu këtë libër. S'kanë punu me këtë libër. Allahu i thret tek mëshira e tij. Ka mëshirë. Ka mëshirë. Ata që dojnë luftë dhe kundërshtim do të hasin tek i gjithëfuqishmi. E dihet përfundimi. Ata që dojnë paqe, ata që dojnë mëshirë, ata që dojnë falje, e gjejnë te Rrahim. Andaj kombinimi i këtyre dy emrave në këtë, në këtë vend është më se i mrekullueshëm. Që jep me kuptu se, domethënë, Kurani dhe Muhammedi sallallahu sallam, realisht janë nga Allahu xhelle ve ala. Dhe gjithashtu, Misioni esencial dhe nuanca kryesore e këtij misioni është rahmeti. Pra në suren Jasin të nderuar vllezën e motra, gjejmë shumë rahmet. Shpeshherë fjala rahme përmendet suren Jasin. Allahu i thrret njerëzit. Shiko për surja Teube, fillon me luftë. Edhe këtu Allahu xhelle ve ala thot. Pasha Kur'anin e urtë. Ti je nga dërguarit e Allahut. Ti je në rrugën e drejtë. Dhe këtë rrugë, këtë Kur'an, këtë zbritje, këtë dërgim e ka bo kush, El Aziz Er Rahim. Dhe në fund të nderuar vllezën dhe motra, edhe me përfundu, është se gjithë këtu ka ala, po meqë mesazhet janë të qarta, li tundhire kaumen ma undhire abauhum. Ti je në rrugën e drejtë, sahi. Ti e ki këtë kuran, është e vërtetë. Mirëpo nuk duhet me nejt durkryq. Ti ki mision, ti ki rol, duhesh me lëviz. Se kurani realisht nxit lëvizje të vazhdueshme, që të tërheqësh vëmendjen. vërejtjen atyre që realisht nuk e patën rastin kohë gjatë ta dëgjojnë një lajm të këtillë baballarët e tyre. Dhe Allahu përfundoi duke thënë fa hum gafilun ata janë të hutuar. E para që marrim këtu është se Allahu thotë se meç jeni në rrugën e drejtë, meç e keni Kur'anin, mos e marrni për vete. Jo, por shpërndane, përhapeni, lëvizni me të, qarkulloni me të, veproni me të. Pra një njeri që për shembull i ka do pare shumë, edhe veç i madhë, ato devalvojnë, lëvizi, qarkulloji paret, hele më dijen, qarkulloje, se në qarkullim ka bereqet, në qarkullim ka rritje, ka ndikim, Edhe domethënë është qëllimi, qëllimi lëvizje, jo në ankesa, sallallahu alejhi ve sellem, përmes veprave tua, cilësive tua, raporteve tona mes vete. Dhe çfarë tha Allahu për fund? Këta më të s'kanë një, domethënë, dhe tha Allahu fehum gafilun, prej temave të mdhaja të nderuar vllezën dhe motra, të rëndësishme është, domethënë, çështja e gafletit, gafil, hutimit, apë. kjo është smundje bashkohore, njeri është i hutuar, zemra, zemra e hutuar, e shpërqendruar, është zemrë jofunksionale, Nuk mund ta luan rolin që Allah xhallahu ka kërku prej saj. E ku është defekti pra? Pse ka ndodhë kjo? Allah tha, në shkëputje. Si ka shkëputje nga marrja, nëse njeri nuk vjen, për shembull nuk ngon ligjërata, nuk rrin me musliman, nuk rrin me ata që ia dojnë të mirën, nuk, nuk, nuk vjen në xhemat, ka shkëputje. Si ka shkëputje? Pastaj kjo shkëputje e çon zemrën ka gafleti. Ndërsa kur je në mes të ligjëratave, Dikush thotë kam ngu boll, mjaft ligjërata. Nuk është ligjërata veç për me të mësu ty. Por ligjërata është edhe për me ushqy zemrën gjithmonë që të jetë e, e vëmendshme, e këndellur, mos bjen në gaflet. Nga shiko Allah, po thotë shkëputja i ka çu në gaflet. Këta moti s'kanë pas pejgamber. Moti s'kanë pas dikush që i ka këshillu. Dhe kjo shkëputje mes gjeneratave ka bërë që të bijnë në gaflet. Ne kemi pasë shkëputje. Kemi pasë hoxhallarë, ka pas musliman, ka pas namaz, ka pas mbulesë. Erdhi komunizmi, 50 vjet, gjerë dhe u shkëputëm. Dhe kjo shkëputje, edhe edhe po na kushton. Praktika që ka qenë normale në kohë të caktuar, sot janë bo jo, jonormale, të jozakonshme. Kush e ka sjellë këtë absurditet, këtë jonormalitet, kush e ka sjellë? Shkëputja. Këtë huti, këtë pakujdesi, kush e ka sjellë? Shkëputja. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, është me rëndësi kontinuiteti, do është me rëndësi shumë kontinuiteti, se a, a, ti falesh, po, mas teje, a do të vazhdon sexhdja në shpi tone, Kurani, ti e mbuluar, a do të vazhdon shamia në familjen tone, në shoqninë tone, a do të ketë vazhdimësi, a do të ketë kontinuitet, apo Allah na rujt do të ketë shkëputje. Edhe në nivel individual, edhe në nivel shoqnor, Shkëputja sjell gafletin. Gafleti pastaj e defunksionalizon zemrën. Nuk ka funksionale. Pastaj vijnë argumentet, vijnë çasht, çashtjet madhore, vijnë faktet. S'është e gjallë, nuk reagon, nuk funksionon siç duhet. Andaj për të funksionu zemra si duhet duhet të ketë kontinuitet. Vazhdimsi. Ma mirë pak e vazhdim se sa shumë me shkëputje. Ma mirë Kur'an ka pak, çdo ditë lexo ka pak, ama në vazhdimësi. Ma mirë lexo ka pak, po në vazhdimësi. Ma mirë dëgjo ligjërata, s'prish punë, po në vazhdimësi. Sesa me pas diçka një herë, po një herë me gufu, tani me shku duke u plogështu duke u zbeh. Jo kështu. Dhe kjo është gafleti temë madhore që realisht na sill Allahu xhallahu në vëmendje përmes këtij betimi që Allah e bën në surën Jasin. Prandaj të nderuar lejoni që veç në fund domon t'i përmbledhi temat kryesore në për përfundim. Do fillimisht patëm Kur'anin dhe cilësitë e Kur'anit që Allah i përmend. Temë madhore, Kur'ani dhe dhe, dhe cilësitë e Kur'anit, urtësia, maturia. Pastaj patëm përshmëria. Pastaj patëm gjykimi dhe referenca dhe fjalori. Muhamedi alejhi selam, don i përkushtuar, stabil i qëndrueshëm në rrugën e Allahut tebareke ve teala. Referencë stabile për kuptimet e Kur'anit. Mishërimi dhe raporti i tij me Kur'anin, tema të rëndësishme, raportet me Kur'anin. Pastaj patëm që ë domethënë ky Kur'an përcakton rolin tonë, çfarë roli kemi në jetën tonë të përditshme. ë Pastaj kemi edhe kujdes për vazhdimsinë. Të vazhdojmë kontinuiteti dhe gafleti, që është sëmundja e shekullit. Këto ishin nga më kryesoret, e patëm edhe tema tjera që kush na ka përcjellë besoj që e ka parasysh se çka kemi trajtuar. Kjo është një përpjekje domthonë për komentimin e këto domthonë katër pesë ajeteve të para të surës Yasin që me to ndërlidhet betimi i Allahut xhallahu në fillim të kësaj sure. Edhe pse Domthon, ajeti në vazhdim ka lidhje të ngushtë me këtë që cekëm, mirëpo, nuk është e mundshme që t'i trajtojmë gjitha këto, unë mendova që kjo pjesa e parë e betimit, meqë tema jonë është betimet hyjnore, dhe të shohim për çfarë Allahu betohet dhe me çfarë Allahu betohet. Në këto dyja, patëm uh, trajtimin sonte dhe besoj që uh, të gjithë e kemi të qartë se si duhet kuptuar këtë betim dhe cilat janë temat madhore që ky betim na i sjell në jetën e përditshme dhe si du të kuptuar një këto tema seriosisht në çdo nivel të jetës tonë dhe në përditshmërinë tonë. Allahu na udhëzoftë në rrugën e drejtë, Allahu na përmirësoftë gjendjen tonë, Allahu na përmirësoftë raportin me Kur'an, Allahu na mundësoftë që të kemi cilësi e kvalitet në jetën tonë dhe ta kemi model dhe shembull Muhamedin sallallahu alajhi wasallam, dhe të kemi jetë aktive, produktive në raport me të tjerët, duke i mësuar, udhëzuar, këshilluar të gjithë me fjalët tona, me shprehjet tona, me me veprat tona, me raportet tona dhe Allahu na dhashtë zemër të gjallë aktive e na ruajt Allahu nga gafleti.